Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի նախասրահն արևի շողերից բացի այլ հյուրեր էլ ուներ ազգային նախշերով գորգերը, կարպետներն ու ասեղնագործ աշխատանքները։ Այսօր Արցախյան գորգարվեստ հանրապետական 5-րդ մրցույթն էր։ Մեկ ուսումնական տարվա իրենց աշխատանքներն էին ներկայացրել Արցախի մի շարք մանկապատանեկան կենտրոններ։ Գորգագետ Աշխունչ Պողոսյանն աշխատանքների թերություններն ու առավելությունները գույների ընտրության մեջ է տեսնում։ Ամեն գույն իր պատմությունն ունի։ Ճիշտ ընտրության դեպքում պատմությունը ծիրվում է, հակառակի դեպքում եւ սերն է պակաս լինում եւ պատմությունդ։ Եվ նաև ուշադրություն դարձնել հումքին, վերցին, վերցը թելերից։ Ամեն որ չի, ամեն ինչի, որ կարգին օգտագործում է կամ ուտանի է գործգործելու։ Արհեստական թելեր չօգտագործել, նախորդ տարիներին գործվածները չբերեն։ Ներկայացված 38 նմուշից մրցանակային տեղ են զբաղեցրել 11-ը։ Ցածր 10-ից 17 տարիքայինների խմբում ասեղնագործության անվանակարգում 3 հաղթող կա։ 17-ից բարձր տարիքայիններում գորգ անվանակարգում կան 2, կարպետի եւ ասեղնագործության 3 հաղթողներ։ Գորգ անվանակարգում առաջի տեղ, գործվածք համար 3։ Իրինա Վալերիի Ղարամանյան։ Երկրորդ տեղը գործվածք համար 4։ Նազիկ Ռաֆիկի Աբաղյան։ Շատ է տակերքիր գորգը, նաեւ այն առում առումով որ ավանդականը ներդաշնակված է նոր մտահղացումներով, հեղինակի մտահղացումներով, կարպետ անվանակարգը։ Առաջի տեղ Իրենա Վլադիմիրի Թևանյան, որ երկրորդ տեղը Գայանե Գրիգորի Բեգլարյան, գործված կամարոց, եւ երրորդ տեղը Ռեգինա Գրիգորի Չիչյան։ Ասեղնագործության մենք անցնում։ Առաջի տեղ Նադեժդա Վլադիմիրի Սարգսյան գործված կամար 11։ Երկրորդ տեղը Լիլիթ Ազատի Մկրտչյան 16-ը։ Եվ երրորդ տեղը Նազիկ Շմաբոնի հայրի Ղուլյանը։ Գորգագետի խոսքով, ինչպես նախորդ տարի, այս տարի եւս ամենաշատ մրցանակային տեղեր գրաված կենտրոնը Հադրութի մանկապատանեկանն էր։ Գորգ անվանակարգում երկրորդ մրցանակային տեղ գրաված Նազիկ Աբաղյանի ստեղծագործության անունը դրախտ է։ Գորգի նախշերը գույնը ընտրել են աշակերտների հետ միասին, գործել մեկ ուսումնական տարում։ Գորգի կենտրոնում կենաց ծառը, Ադամն ու Եվան են պատկերված, որոնց վերևից ու ներքևից պաշտպանում են արծիվները։ Երկու արծիվների մեջ տեղում նկարել եմ դիզակը խորհրդանշող կակաչը ու պահել մի մեծ երազանք, որ օրերից մի օր մենք կվերադառնանք մեր հադրուտ։ Զրուցակիցս իրեն հատուկ ձեռագրից բացի գախնիկներ էլ ունի։ Մեր ռադիոլսողների համար փակագծերն է բացում։ Ամեն գորգի վրա ես գրում եմ իմ անունը ու երեք տառ, որոնք շատերը չեն հասկանում։ Այդ երեք տառը այդ տարվա տարեթիվն է։ Այս տարվա գորգի վրա գրված է ՍԻԲ 2022 թիվ։ Շնորհավորելով հաղթողներին Կրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարի տեղակալ Լեռնիկ Հովանիսյանը նշել է, որ Արցախը լինելով հայկական գորգագործական կենտրոններից մեկը, նման միջոցառումներով պահպանում է մշակութային ժառանգության այս կարևոր բաղադրիչը։ Լեռնիկ Հովանիսյանը մի քանի նկատառումներ է արել հաջորդ տարվա մրցույթի մասնակիցների համար։ Ինչպես պարոն Պողոսյանը նշեց, գույնային երանգների մեջն է եւ բնական գույների օգտագործում։ Հատկապես դա շատ կարեւոր է գոր գարմանակարգում։ Երբ որ մենք ամեն տարի այս մրցույթը անց ենք կացնում, չի կարելի բերել, չգիտեմ, 20 տարի կամ 25 տարի առաջվա գործած գոր, որովհետեւ անմիջապես դա զրո է գնում։ Կարևորագույն կանոնադրության պահանջներից մեկը որ լինի նորը։ Այսինքն մենք եթե ամեն տարի անում ենք, դա պետք է նոր գործ ներկայացվի, որը գործվել է այդ մեկ տարվա ընթացքում։ Երրորդը որ պետք է աշխատեք բնական թելեր օգտագործել։ Այս 4 կարևոր առաջարկները որ կան, անպայման պետք է հաշվի առնվի եւ իմացեք, ովքեր որ մյուս տարի մասնակցելու են, այդ խնդիրները, այդ առաջարկները անպայման հաշվի են առնվելու եւ նաեւ մցվելու է մրցույթի կանոնադրության մեջ։ Արցախյան գորգարվեստ հանրապետական 5-րդ մրցույթի հաղթողները կարժանանան դրամական պարգևի։ Միջոցառման վերջում ազգային նախշերին ու արևի շողերին ավելացել էին նաև հաղթողների ժպիտներն ու ներկաների շնորհավորանքները։ Անի Աբաղյան, Արցախ լրատվական։